บุ๊กทู สิบเจ็ด เซติโนลกรอบบ้านนัมแมบ้านของเราอยู่ที่นี่ เชอิระมูสุนามัส หลังคาอยู่ข้างบน Viršuje yra stogas. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Apačioje yra rūsys. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Už namo yra sodas. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน Šepus namo nėra g a t v i s มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน šalia namo yra medžiai อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Čia yra mano butas ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Čia yra virtuvė ir vonia ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Ten yra s v e t a i n i ir miegamasis. ประตูบ้านปิด Namo durys yra uždarytos. แต่หน้าต่างเปิด Bet langai yra atviri. วันนี้อากาศร้อน Šiandien karšta. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Mes einame į svetainę. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Ten yra sofa ir krėslas. เชิญนั่งค่ะ Sėskitės. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น d e n s t o v e mano c o m p u t e r i s สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น d e n s t o v e mano m u s i k i n i s centras ชุดทีวีเป็นของใหม่ Televizorius yra visai naujas